เจริญพรนักปฏิบัติธรรมทุกท่านสองวันก็คงจะเรื่องการหลับนอนพวกนี้มีปัญหา ร้างจังหวะและก็หาหรือเป็นความเคยชินของท่านทั้งหลายก็ไม่รู้ว่า ในที่ทำงานบางทีก็นั่งหาในโต๊ะทำงานเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า มันมันก็เป็นเรื่องแปลกพอจริงๆแล้วคงไม่ใช่ แต่พอมาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเ

เกิดความเหนื่อยล้า เกิดความเบื่อหน่าย สารพัดที่จะขนพยามารเสนามานเข้ามา กระชากให้เราคลายจากความเพียร เรา我发心来打禅心，发心来用功，发现也不容易。 就是时刻一坐，安静坐去，还是那个问题，好，一下子昏沉，一下子腰酸，一下子还想回家。样样那要担心，就是说，靠椅在那，如果出现松动。 แล้วหล่นลงจากจากเก้าอี้ มันจะเป็นยังไงบ้าง เป็นห่วง เพราะเพราะฉะนั้นอุปสรรคสิ่งนี้ถือว่ามันมันเป็นปกติ บางทีเราวางใจของเรานั้นไม่ไม่ตรงเราวางใจของเรายังไม่เป็น บางทีก็ไปควบคุม เมื่อไม่อยากจะให้มันมีเกิดอารมณ์หรือเกิดความคิดอะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะควบคุมมันให้มันอยู่กับความรู้สึกนานๆ 那昨天一天，大家都很用功，很尽心。那就是说，最大的问题，昨天最大的问题，就是大家还基本上都在压自己，都在拼命的在控制自己在压自己的念头，压自己的心来那特别是放松，只要你放松了。 ถ้าเป็นสมัยปฏิบัติใหม่ๆนั่งสูงๆแบบนี้คงเป็นคงจะลำบากตมา เพราะความง่วงถือว่าเป็นสุดยอดของความง่วงจริงๆสำหรับตัวของอาตมาเอง แต่ก็น่าภูมิใจว่า ท่านทั้งหลายนี้ คงก็ไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคสิ่งเหล่านี้ดูดูการปฏิบัติดูการกระทำต้องการที่อยากจะสลัดความง่วงออกไป บางทีสลัดแขน สลัดศีรษะ อะไรต่อมีอะไรโอ้แสดงว่าความเพียรของเรานี่ก็พอสมควร做 ก็อยากขอร้องว่าอย่าสลัดแรงเกินไป ถ้าเกิดแขนหลุดคอหลุดรู้จะว่าอย่างไรกันถ้า如果是在啊他们寺院、他่的居士的话，这种天是不会。 中国人对苦解脱的这个精心真实的、真实值得赞叹给大家信心เกิดกับบ้าน อาไว้ว่าไม่ครบถ้วนคนทางบ้านจะรู้สึกยังไงไม่รู้ ไปปฏิบัติธรรมะเฮ้ยทำไมแปลกยังแขนก็หลุด หัวก็หลุดหายไปไหนเนี่ย 开是刚才讲到的啊，不要一直去压自己。你会发现，我们一直在压缩。你能知道自己是紧的，然后让自己静下来，身松下来，心松下来，念念心就是觉心。念念心它本来就是觉心。好，我简单。 หาความหาความพอดีของตนเองให้เจอ บางทีบางทีเราอาจจะไปเฝ้ามองตาเนี่ยอาจจะมองจดจ่อจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถ้าเป็นลักษณะก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองบ้างมองให้ไกลมองออกไปให้ไกลไกลไกลสุดท้ายก็ความรู้สึกเบาๆ อาจจะไม่ใส่ใจสนใจกับเรื่องอการเคลื่อนไหวเขามากนัก อาจจะมองออกไปข้างนอกเพื่อเป็นการผ่อนคลาย การปฏิบัติธรรมนี้ก็คือว่าถ้ามันง่ายทุกคนก็คงจะได้บรรลุถ้ายากองค์พระศาสดาคงไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ เชื่อว่ามันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราที่จะสามารถ ค้นเห็น ค้นพบ สัจธรรมสิ่งเหล่านี้也没有我们睡的下有被子、上有被子的那床。ความ ความรู้สึกตัว การเคลื่อนไหว ที่เราเคลื่อนไหวลักษณะนี้ ให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ อารมณ์ของการปฏิบัติธรรม没有这么多的同伴一起在路上。 มาสนใจมาใส่ใจลองดูกายในกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยกายที่เราเคลื่อนไหว แล้วอะไรที่มันรับรู้ว่ากายมันเคลื่อนไหว所以我们现在跟他比的话，我们比他有舒服多，所以 ทั้งทที่มันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่เคยใส่ใจรู้กับสิ่งเหล่านี้ เมื่อไม่ใส่ใจรู้กับสิ่งเหล่านี้ เราก็มองข้ามทั้งๆทที่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องจิตวิญญาณของเราทั้งนั้น แต่เราไม่เคยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้通过昨天一天的这 大家是否发现、看到、知道你有那一面？能知道心有谁还看到自己那一面心？举手。พอมาเราพอเรามากำหนดรู้ เมื่อก่อนนี้ใจมันเคยคิดฟุ้งซ่านออกไป แต่พอเรามารู้กับการเคลื่อนไหวของเรา เราปล่อยความฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวของเรา以前我们没有学法的时候，你在家在生活当中是 不管是大的境界还是小的境界，一来马上就跟着开始心烦意乱，马上就跟着你的所谓的这个名啊在造作，啊那个心啊处于一种非常痛苦的一种状态。 บางคนบางคนมีปัญหา เรื่องของอารมณ์เรื่องของความชิดชิดชิดชิดชิดจนไม่หยุด ไม่หย่อนพอพอกลับเข้าหาความรู้สึกตัวของเรา กับกลายเป็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวคนทุกคนแต่เราไม่เคยสนใจใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้所有的分别 所有的执着，都让它变成知道。你心烦意乱，你静静一向前，就跳进去的原因，是你没有看见自己已经跳进去。那我们现在就让大家不停的，回到当下，就是当下，不要一来就跳进去。 有的大自有的没来，人家站在远处远远的，你就去看远，然后你自己就找一个啊，不知道是真的还是假的境界，你就跳进去。เหมือนเราก็มีคำพีวิเศษ เราได้แต่รักษาคำพีกราบไหว้คำพี แต่ไม่เคยเอา

没有常常回过头来问一问自己做这件事，或者是这样想的用心是什么？出发心是什么？目的是什么？好好的来看一看自己，是不是你的贪嗔痴让你有了这样的心理？我们有，有，但，我们没有。 จากกายและใจของเราเลย มีกายก็พากายให้ ไปทำอะไรต่ออะไรไม่รู้ มีใจก็พาใจไปทุกอะไรต่ออะไรไม่รู้我每个人都有身，都有心。身如何在变化？在这几天中，你应该清楚知 昨天一天，大家可能还不是很清楚，啊，接下来的几天，你会发现你的身体，会不停的表演，这表演那给你看。啊，一会儿腰酸，一会儿腰痛。昨天做了一手动作，有没有人今天手非常的酸？啊，就是说出动作的时候尽量放松。 แล้วมาเปิดคำขีวิเศษก็คือกายกับใจของเราตรงนี้ ภาษาพระเรียกว่ารูปกับนามน่昨天一天，就是说大家应该已经看到很多，这个心你能控制的很好，你不让他去思考一些你不喜欢的事情。 他还是会思考。你想让他好好活在当下，他就是不会好好活在当下。为什么这个念心你完全控制不了？ไม่ใช่ผากาย่าใจของเราไปสุขไปทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกายใจของเราเนี่ยมีไว้เพื่อความเป็นปกติ เป็นสมบัติของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลาย 所以，通过啊，坐在这个讲堂里的认真的这个实修，更清楚的看到，不管是身还是心，都是你没有办法控制。那么，连自己的身、自己的心，你都没办法控制，那在这个世界上，你还能控制得了谁？

诸葛上的身跟心研究的大围，没有真正的研究自己的身和自己的心。当你从自身的身跟心的无常中和苦中，你应该能体会到没有一个真我的存在。如果是一个真我的存在，你为什么控制它？ รูปทำหน้าที่ นามก็ทำหน้าที่ นามอาศัยรูปประธรรมตรงนี้ เพื่อจะก่อให้เกิดความเป็นพุทธะเกิดขึ้น有一彻彻底底的、一新的认识。 不要再迷茫。我们对整个人自己的这个身和心的错误的认识，让大家一直陷入痛苦中。การรู้กายรู้ใจ เห็นกายเห็นใจ พระพุทธพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ถ้าคนทุกคนเห็นตัวตนของตนเองที่แท้จริงนั่นแหละคือความเป็นพุทธะกำลังเกิดขึ้น 那么昨天一直讲到大家啊，在这儿用功，不要贪人，不要看别人。那第二天给大家的功课同样是这个功课，啊，不看别人，啊，前面过来的是男是女，不用去研究，啊，因为我们每个人做的欢啊，就是讲多好的缘，啊，完全不认识他。 坐在你身边，跟你一起走在这条光明大道上。呃，不要把身边的人变成冤亲债主，因为坐久了就觉得旁边的人一直动，旁边的人有声音，哎，好吵；，爱是咳嗽，爱是打嗝，啊，他的衣服一直蹭蹭蹭的出声。所以说，不要再去攀缘，每个人都老老实实的回过头来。 就爱自己，不要再爱别人。เห็นธรรมไม่ใช่เห็นสีเห็นแสง เห็นนิมิต เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นธรรมคือเห็นตัวตน เห็นตัวเอง ในการเคลื่อนไหว ยกมือเข้าเอามือออก ยกมือไป เอามือมา มีความรู้สึกตัวตื่นตัวอย่างนั้นเป็นการเห็นการกระทำของตัวเองในขณะเนี้ย 在过去生活中，比如说看别人看自己年，从今天开始，从昨天开始，我们再也不看别人，就看自己，好好的来找自己身上的问题。为什么人家做的肯定好好的，你自己就在那儿心淡啊？为什么？ 因为我们的这个贪嗔痴的心啊，已经成为了我们的啊一种习惯，我们并没有习惯跟自己在一起，我们整天都是习惯于跟别人的错在一起，别人都不对就不对，别人都不好就我好。 สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริง เห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริง สีแสงที่ปรากฏเกิดขึ้น นิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้น ที่เราเห็น เห็นนั้นเห็นจริงแต่คนสำหรับผู้ปฏิบัติ แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริง 这个世界上，这五十年、六十年、八十年、九十年，有人活不到三十，你不知道什么叫清净自在，那你这一生的质量。 รื่องหมาย เครื่องหมายที่เราทำที่เรายกมือ ยกมือเข้าเอามือออก เราสัมผัสกับความรู้สึกคนทุกคนสามารถสัมผัสได้ทุก ๆ คน 能微笑能放松的练习，它就是我们讲的觉醒。你一念觉醒提起，你的烦恼习气当下一刹那，它是不会共同存在的。เห็นอยู่ สัมผัสอยู่ รู้อยู่ในขณะนี้ เป็นเป็นสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่หลอก ไอ้นั้นถือว่านิมิตที่นั่งหลับตานั่งเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงนั้นถือว่าความรู้สึกหรือความคิดของเราปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็หลอกให้เราหลงไปอยู่ในภาวะตรงนั้น其实刚才讲的这句话呢，从昨天就讲过，就是不知道在座有几位明白这个意思。那再说一遍。 当你一念觉醒提起，一念能够回到当下，知道要活在当下的一念心提起的时候，你的烦恼习气是不会同时存在。就等于说，他原来刚才可能在内心是很烦恼，的，但你一念觉醒提起，那一刹那你的烦恼不见。阿尊重的学说，这就是一个想念 就有这样的人刹那间的想法。意思就是说，我们的觉性跟与烦恼习气，它不是会同时存在，它不会同时存在。我大家最好的体会这个。เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนพวกท่านทั้งหลาย ให้ประจักษ์อย่างแท้จริงว่านิมิตจริงๆแล้วคือ คือเครื่องหมายที่เรามีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ลักษณะนี้อนิมิตลักษณะนั้นคือว่ายังไม่ใช่ของจริงเพราะคนที่เห็นเห็นเฉพาะคนเห็น แต่คนอื่นไม่สามารถที่เห็นได้ แต่สิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ที่ว่าทุก ๆ คนสามารถที่จะสัมผัส รู้ได้ด้วยตัวของคนทุกๆคนไม่ยกเว้น刚才啊，社会学今天大家都去常讲 是不是这样？刚才讲的这一句话，这个东西，是你读经典读一万年，遍，读不少的东西，你一定要在自己的实修中去体会。我今天第二天大家会体会一点，当你一念决心提起的时候，那刹那是不是？那刹那是没有烦恼的，但过了一会儿，烦恼又。 这很正常，因为时间电站就是反着在一起。我只能说，一天有一个小电他，已经是不可思议那我们。 ัวปวดท้อง อาการต่างๆสิ่งต่างๆพวกนี้ เราไปหาหมอผู้มีความเชี่ยวชาญ แต่ใจที่มันนึกคิดใจที่มันมีความโกรธผูกโกรธพยาบาท ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าใจเป็นโรคเรียกว่านามโรค 佛陀也发只有自己才能帮自己。นามโรคนี้สำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็ไม่รู้จักว่าตนเองเป็นโรค ยิ่ง ยิ่งผู้ที่นั่งทำความสงบ ติดอยู่ในสมาธิ มีอะไรต่างๆเข้ามากระทบไม่สามารถที่จะทนต่อภาวะอารมณ์นั้นๆได้ รู้สึกอาการความเปราะบางทางด้านอารมณ์ เยอะเหลือเกินมากเหลือเกิน呃，一定觉性清醒，让自己活在当下，不要让这个身和这个心在操作。所以说。 不知道在座的各位能不能看到自己造作身和造作心？造作的原因是什么？造作的原因是自己的贪嗔痴带着自己的造作。造作给谁看呢？都是造作给别人看。身不停的在造作，很不自然。心也在贪嗔痴的这个误导下。 不造身跟心同时就变成意，我们就不断的在不停的在然后不停的在苦，然后再然后再苦，然后再เพราะเป็นลักษณะเป็นการอาการข่มข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกเอาไว้ข่มไว้มากๆอัดไว้มาก ๆ มันกลับกลายเป็นเปิดเวลาสำหรับตนเอง เห็นอะไรนิดอะไรหน่อย ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นสังเกตดูคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในความสงบลักษณะนั้น อยากจะมีโลกเป็นส่วนตัวของตนเอง อยากอยู่คนเดียว อยากอยู่คนเดียว สถานที่คนเดียว ไปไหนคนเดียว ไม่อยากเกี่ยวข้องคนกับสังคม เพราะคนอื่นทำให้ตนเองวุ่นวาย <gasps> 不要再造作，但是嘴上说不要再造作，他还做不到。因为造作的原因，都是因为你贪嗔痴的欲望带着你的造作。那么，就是说，让自己的心自然一些，让自己的身再自然一些。 休息就是一切回归自然。啊，多人想想，休息就是一切回归正常。造作人不正常。我们老佛爷在讲，哇，สงบ，ไม่สงบ。 นักปฏิบัติธรรมตกอยู่ในภาวะอาการอย่างนั้นมากมายไม่ว่าคนไทยมีคนคนหนึ่งมาถามก่อนที่จะมาเนี้ยเขาอ่านหนังสือก็ว่าเมื่อก่อนเคยนั่งทำสมาธิมา ในที่ทำงานเพื่อนเพื่อนทั้งหลายแค่คุยกันไม่สบอารมณ์ รู้สึกว่ามีความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาพอมาอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียน

should be ช่ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่ในธรรมที่ผู้ที่ทำสมาธิติดในความสงบอย่างเดียว แม้แต่การเจริญสติแบบการเคลื่อนไหว แต่ถ้าเราไปกำหนดข่มอยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาภาวะอยู่ความติดสงบมันก็มี ก็สามารถที่จะเกิดภาวะตรงนั้นขึ้นมาได้เหมือนกัน一讲到说，不管什么样的境界线前，我们都 让自己心流动，啊，大家又去压自己了，啊，就是说刚才你讲的这句话，马上发现有人眼睛闭起来，尽量的让自己处在一个所谓的清净的状态。我们讲的不是这个东西，啊，从昨天、前天、第一天就开始讲，你能知道自己的心。 你能知道自己不怕人类内心本自具足，你已经有了。那么你现在要做的就是放松，轻松的回到当下，这是你要做的事情，不是去压自己。ครั้งหนึ่งเคยโดนหลวงพ่อเทียนกระชากอย่างไม่ปราณีปราศัยกับ การที่เรานิ่งดิ่งลงสู่ความสงบ压来压去，让自己。 就进入到一种所谓我们讲的生、老、病，也就是空病、空病、死病的一种状态。这时候，佛陀也尊者来到他身边，对着后背拍你大巴掌。本来我感觉我很虚弱， กำลังกำลังนิ่งดิ่งอยู่ในความสงบดีๆแต่หลวงพ่อเทียนมาแต่ชาติให้ออกจากความสงบโอ้โหมันสุดสุดเลือจะพลานา进情的，像人一样的，一种病里面。 一个人在后背的那种火，一下子就升了起来。พอหลุดออกมาจากนั้นถึงได้รู้ภาพของความติดความสงบนี้โอ้โหหลวงพ่อเทียนนี้เป็นครูที่เห็น เป็นครูที่มีเมตตากับเรามากจริงๆ 但是那一刹那，尊者说他看到了他的生活在神环的燃烧，但是一念看到自己的真心升起的那一念升起的时候，那一念真心立即又消失所以尊者说，能看到自己。 เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งเป็นส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องผ่านไปสิ่งให้ได้ บางทีเราอินอยู่ในความสงบติดอยู่ในความสงบคิดว่าสงบดี มีความโอยอิ่มปิติสู้ กับความสงบนั้น จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าขุดหลุมทางข้างล่างมีแต่ออกแหลมที่คอยจะทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราตกลงพัดตกลงไปในหลุมนั้น แบบสัมผัสอยู่ตรงนี้ ยืนแล้วก็สงบ นั่งแล้วก็สงบ ยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความสงบทั้งนั้น ไม่ใช่สงบแบบนั่งหลบอยู่ในถ้าอยู่ในที่ตรงไหนมีความสงบที่ตรงนั้นนี่เรียกว่า เปิดคำพีเอามาใช้กับชีวิตของเรา ให้ได้我们一直讲要压自己的原因 念头就是样，小溪水，不停的哗哗，从早里流来。它，它就是这样。希望大家在这期间能看清楚这点，而不是去讨厌念头，去打压念头，那是不可能的。只有你能够轻松自如的、很习惯的跟你的念头在一起。 你才会发现智慧是在这里升起的。สิ่งดีมีอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้เอามาใช้ เพราะฉะนั้น เราเปิดของที่ดีๆในในชีวิตจิตวิญญาณของเราตรงนี้ เอามาใช้เป็นให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากที่สุดเ 生命的同时，你会发现，不管是你的身跟心，和这世界上一切所有的事情，加上所有的境界因缘，都是生命生命的。อุปกรณ์อุปกรณ์ในการกระทำมีพร้อม ที่กายที่ใจของเราตรงนี้ ค้นหา คนให้พบกับสิ่งเหล่านี้ ความเป็นปกติกายใจของเรามีอยู่แล้ว สภาพภาวะตรงนี้มีอยู่ในคนทุก ๆ คนไม่ใช่เฉพาะ ยุคสมัยครั้งพุทธกาลยุคนี้สมัยนี้ก็มีกันทุกคนไม่ยกเว้น一的心的这个大千世界，哪有一样东西 真实的，或者是有恒不变的呢？这个话说出来，大家有很多人体会不到。只有在禅修中好好地用心努力，去看着学生内心的同时，你才能真正体会到现在所讲的是什么。好，所以那，今天是第二。 ที่เราร่วมกันเดินทางคิดว่าท่านทั้งหลายนี้คงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานาประการ อุปสรรคข้างนอกเราสามารถที่จะขจัดมันได้ แต่ว่าอุปสรรคภายในของเราเนี่ยมันมีอยู่เป็นอยู่กินอยู่นอนอยู่กับเราทุกขณะจนกระทั่งว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอุปสรรคในการในอุปสรรควางกั้นในการดำเนินทางในการชีวิตของเรา 生命的身心和生命的大型世界，有了更深一层的认识的时候，你的心会像以往的觉去啊，我那真正的我们讲的啊，静心，真正的啊，快乐，在那个时候才会出现。嗯，那么。 ช้าเช้านี้คงใช้เวลามาสมควรแต่เวลาก็ขอยุติ เพราะวันข้างหน้าเราก็ต้องคุยกันอยู่ตลอดก็ขอจบไดเพียงแค่นี้ขอเจริญพร今天早上开始的最后一句话，就是生命，一切都是因缘的假合。真，不执着。 管做的事儿不执着，心情不执着，吃饭不执着，做什么都不执着。啊，最后一句话送给大家：不执着。啊，那今天早上的，开始就。